про бачення інтернет, цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Здравствуйте, уважаемые пользователи! Вас приветствует Михаил Гаркуша. В этом выпуске про бачение интернет мы продолжим общий контекст стажировки «Схит и захит разум. Простер для диалогу». Следует отметить, что данная программа была уникальна и тем, что Каждый из нас, как участник, получил возможность не только познакомиться с опытом других СМИ, а и пройти дальнейшее обучение в сфере медиа, но уже в рамках тренингов которые проводились для стажеров на темы особенностей работы в интернет, коммуникации с аудиторией, сторителлинга и прочего. По окончанию одного из них мне удалось пообщаться с нашим тренером Джегошем Пехотой, редактором по общественным кампаниям в газете «Выборча», вице-президентом фонда «Агора». С ним успели обсудить значение интернет, блогинг как таковой, его неписанные правила и возможности. Если вам интересно все же узнать, что такое блогинг и как правильно это делать, приглашаем к прослушиванию. Спасибо большое, что рассказали нам в рамках тренинга про опыт газеты «Выборчей». Действительно было очень интересно. Можете ли вы сказать вообще, в принципе, как и для вас, как и для вашей газеты, что значит вообще интернет? Но мы делаем э, нашу журналистику, чтобы информировать нашу аудиторию об э, новостях и э, об мнениях об этих новостях, чтобы на этом уровне поддерживать развитие Польши и польских граждан, их понимание проблемов страны и мира. Поэтому интернет – это один из каналов коммуникации с нашей аудиторией. Он очень важный, потому что более много людей ищут новости и информации по онлайне, и поэтому нам надо его использовать. Сейчас аудитория нашей печатной версии – это 3 миллиона людей, а по онлайне – мы получаем, мы встречаем 12 миллионов людей. То это значит, что она очень важна. Благодаря интернетоwi мы можем говорить z более много людей, чем, чем в бумажной версии. Но поэтому это большой шанс да, для журналистов и для редакторов, и тоже для наших рекламодателей, чтобы встретить с поляками. Да. но интернет это другое взаимодействие с аудиторией, да, это, это другие законы взаимодействия, это, это другая форма взаимодействия. А не могли бы вы вкратце описать просто ключевые формы взаимодействия с аудиторией в рамках вот ваших компаний, газеты Выборча, да, то, как вы это делаете? Но самая большая разница в том, что в онлайне люди не ищут только монологу журналистов или там очень важных экспертов, Люди хотят с ними говорить о проблемах дня, об новостях. И это самая большая разница. В том, что интернет это интерактивные СМИ. Это СМИ разговора, а не только не только докладу. Да? И это большая разница для журналистов, потому что им надо изменить правила работы. Это тоже есть больший шанс, потому что журналисты, которые говорят за своими аудиторией, они могут работать лучше, чем раньше. Да? Это тоже значит, что журналисты могут строить сообщества вокруг своих тем или там вокруг себя. И это значит, что много журналистов может тоже быть таким новым медиальным брендом. У нас есть пример журналиста, который построил сообщество, в котором есть очень активное сообщество, 200 э, тысяч людей. И это большая группа, да, с которой он умеет говорить каждый день, который он может представлять не только свои статьи в газете, не только свои статьи по онлайне, але тоже свой блог. Он может приглашать их на встречи, на какие-то мероприятия, э, может им продавать свои книги, например, это большая разница в уровнях работы, да. Но с точки зрения продвижения любого контента, да, очень важно как-то его защитить. Мы в своих и публикациях, и подкастах тоже а, говорим о проблемах украинского законодательства с точки зрения защиты авторского права. Как вы можете сказать, какая концепция, какие способы работы с контентом с точки зрения его защиты? Например, если вашу статью незаконно, без вашего разрешения переопубликовали, на другом ресурсе, то что делаете вы в этом случае? У нас в газете «Выборчей» работает 450 журналистов. Это значит, что нам надо зарабатывать деньги, чтобы мы могли им платить, чтобы они могли э, работать и делать свою журналистику. Но это значит, что мы не можем толерировать людей, которые будут крадли наш контент. Но если мы найдем такие примеры, что какие там другие издатели украду masz контент Может быть снимка, может быть статья, может быть видео. Мы говорим с нашими юристами, чтобы они предложили этому издателю счет это что вы можете сделать. Мы не будем ему говорить, что ему не надо это было делать или нет, но мы только говорим, но это работа, за которую мы заплатили, да, это есть наш бизнес, как СМИ, ну и надо за это платить, но если вы хотите без э, нашей акцептации использовать этот контент, вам тоже надо платить, и это счет. Но этот э, счет выше, чем мы заплатили, потому что ну, кто-то сделал без нашего решения, да, и без разговора с нами, да с точки зрения, если вернуться все-таки к блогерам, к блогингу, mm что вы можете буквально в нескольких словах сказать слушателям, как стать успешным блогером? Ну, какие-то буквально 2-3 ключевых совета, какую-то цель достичь или какие-то правила работы с интернетом. Вот как все-таки выйти на более масштабный уровень, как завлечь аудиторию, как все-таки быть блогером именно, а не просто каким-то писателем на какой-то страничке no, w internecie. W czym różnica między blogerem a e, pisatelem po online? Это, я думаю, очень долгий разговор. И в Польше есть ассоциация блогеров, и они говорят, что блогером есть, кто говорит, что он есть блогером. Да? Это самая простая дефиниция. Чтобы стать успешным блогером, надо писать или делать очень хороший, интересный для людей контент. Надо понять свою аудиторию, и надо работать для этой аудитории. Да? Но надо понять потребности этой аудитории и надо так работать, чтобы эта аудитория, чтобы ей понравилось, чтобы ей было интересно. Да? Это очень прост рецепт <laughs> для успеха, но где расходить разница? Но я был на Lwowie на Media Forum, no i tam mój kolega, który jest polskim blogerem, очень успешным, говорил с украинскими блогерами. Что мы познакомились, что в Украине сейчас есть много блогеров, которые пишут только об жизни. В Польше jest takie blogery тоже, no i большинство блогеров начало э, фокусировать на каких-то темах или каких-то нишах, чтобы они хотели быть такими экспертами в некоторых темах. Это может быть серьезная тема, как политика. Это может быть серьезная тема, как экономика. Может быть, они могут быть советниками. Они, например, совет, как сделать мейкап. Но есть такие блогеры, которые делают такие блоги, где или влоги на видео, Э, где они, там, молодые девушки, которые рассказывают, как делать хороший мейкап, и у них есть э, сотни тысяч пользователей, да, то это значит, что э, если вы хотите в Польше быть успешными, это значит, что надо искать хорошей, хорошей ниши для вас и делать очень хороший контент. Сейчас это значит очень часто видеоконтент. И, собственно, переходя к видеоконтенту, следующий же вопрос. Если мы все-таки становимся успешными блогерами, и если мы хотим, чтобы эта деятельность была нашей основной деятельностью, то мы все-таки хотим как-то, да, вот делать бизнес, да, зарабатывать с этого контента, дабы продолжать свое любимое дело. А, с точки зрения контента, с точки зрения монетизации, а, на что бы вы посоветовали обратить внимание и как это развивается в Польше, возможно, пару примеров. То есть это нам нужно использовать э, сервисы Google или нам переключиться на региональную рекламу, или это все вместе? Это зависит на контенте блога и это зависит на, на вашем рынке рекламы. Но в, в Польше есть так, что если у вас есть хорошая ниша, то очень часто блогеры могут получить спонсоров. Да? oni prodają reklamy, no i sponsory, to będzie большинство ich przybyło. No to, że niektórzy работают, na przykład na YouTube, gdzie jest хороший program dla partnerów. No, самый popularny film w ostatnim godzie w Mirie. To był film zdjęty na YouTubie polskim blogerom. On nazywał się Spider Dog. To był bardzo śmieszny film, aby собаки, która grała takiego Spidera, да, который нападал на людей. Очень популярный фильм, но из неофициальных вещей мы знаем, что автор этого видео заработал на этом видео только на YouTube больше, чем 150 тысяч долларов да, за этот один да. фильм. То это значит, Конечно. что уже есть деньги э, по онлайне и уже есть деньги для блогеров. Это зависит, что вы делаете, какое будет качество контента и какой аудиторию вы можете найти за своим контентом. И последнее, все-таки напоследок, э, ваши пожелания украинскому медиапространству. Учитывая польский опыт, учитывая наши реалии, что бы вы пожелали нашим слушателям, медийщикам в Украине? Я очень часто приезжаю в Украину, чтобы рассказывать о польском опыте, но я могу сказать, что я э, очень часто встречаю людей, у которых есть такой опыт, который я бы хотел учиться. Несколько недель назад я пригласил в Польшу на э, большой конференции об цифровой журналистике журналистов из Украины, которые делают очень-очень интересные и инновационные вещи. Например, я пригласил Богдана Кутепова из Хроматской ТВ. Это очень интересный пример, как можно очень дешево делать э, хорошее, хорошее телевидение новостное телевидение. Я тоже пригласил Юлию Демидовой из, из Мариуполя, которая работает для новостей Донбасса. И это тоже, это тоже хороший пример, как можно делать серьезную журналистику во время войны, в ситуации, когда украинские журналисты не могут открыто работать в Донбассе. В Киеве я встретил Анатолия Бондаренко, который есть одним из главных mirowych ekspertów po żurnalistyce danych. On pracuje dla portalu teksty.org UA. To очень, очень современный, очень инновационный портал, где, я думаю, много журналистов из Польши, из Запада могут учиться, как делать хорошую журналистику danych. To, to trzy примеры, но есть таких больше. Ну, например, есть такая компания RIA в Виннице, да. которая, где ей менеджеры знают как зарабатывать деньги по онлайне. И это тоже очень интересный опыт. И я думаю, что много польских региональных СМИ может учиться от э, украинских издателей, как это делать. Также у нас есть какой-то опыт, который мы можем делиться э, с, с украинскими СМИ. Но или в украинских СМИ есть тоже много хороших примеров, на которых мы можем учиться. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за то, что способствуете развитию наших медиа, отечественных медиа и а также способствует тем практикам и тем партнерствам между Польшей и Украиной в пространстве интернет в том числе. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим за внимание. Отдельно выражаем благодарность нашему хостинг-партнеру HostIQ, магазину TopDJ и, конечно же, каналу гражданского подкастинга. Всего хорошего, до новых аудио встреч! Ожидаем на ваши комментарии и пожелания следующих тем на соответствующей страничке веб-сайта интернет-право.ua. Услышимся! Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Правбачення інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.